Coloios cae alopex. Coloios limoton epitinos suces e cattisden. Heuron de tus oluntus me depo pepeirus, PROZEMENE heos suca genontai. Alopex de theasamene auton enchronisdonta, TEN aitian para autu mathusa efe. Alla peplanes ai o hutos, el pi di prosechon hetis boucolein men oid trephen de udamos pros andra filoneikon